для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Тим! Льоднік!» – загорлав з усяї сіли Вирвіч. Вершники неумольно доганяли екіпаж, але слуга, який їхав на зап'ятках, прицелився у їх з пістолета, подобно по чийості команді. Але вистрілить не поспів. Скинути у снег чоловіком, який спритно висунувся з карети. «Бутрим! Бутрим! Стой!» гарлаў пана Галінскі, які амаль параўняўся з экіпажам. А фурман раптам збочыў, дарога ішла направа пад адхон, дзе ўнізе пятляла рэчка. Узімку пакрыты льдом рэкі ператвараліся ў найлепшыя дарогі, якім аддавалі перавагу перад сцяжынамі. Моцных маразоў сёлета не было, і наўрад лёд стаў дастаткова тоўсты. Затое на гладкім лёдзе Карета на палазах, запрыжаная чацвярнёй, мела болей шанцаў адарвацца ад пагоні. Баўтрамей ці сам саскочыў, ці проста паваліўся ў снег, пакаціўся. Пранціш спешыўся ля яго, дапамог падняцца. «Ты як? Цэлы?» «Нармальна». Доктар і праўда быў больш-менш звыклага выгляду, толькі трохі вочы запалі. «А ты?» Хіба не сышоў раней за нас карабля? Паглядзеў на скептычны твар вучня, пазмрачнеў. Падобна паненка развяла нас, як шчаўлікаў. Дык дзе ты быў весь гэты час? У турэмным адсеку сядзеў пад вартай разам з панам Ервасіем. А мне казала, ты ў карты гуляеш. Каб толькі не хвароба моя клятая, з прыкрасцю прамовіў доктар. Да Саламеі ехаў, папытаўся сцвердзіў пранціш. Да яе, уздыхнуў доктар. Панна паставіла ўмовы без сведкаў, каб я адзін быў, а я перад жонкай так відаваты, і ейным жыццём рызыкаваць. Між тым наперадзе пачуўся жаночы віск. Пранцішы лёднік кінуліся туды. Відовішча было жывапіснае. Карета адным бокам правалілася ўжо ў ваду, і было ясна, што выцягнуць яе немагчыма. Фурман у адчаі вызваляў коней, абразаючы вупраш. Панна Багінская спрабавала выцягнуць з карэты дзве скрынкі са спадчынай доктара Ді. Гервасія Галінскі стараўся падабрацца як бліжэй. Гэта было нялёгка, бо расколены ў лёдзе распаўзаліся, як грахі па сумленні. Раптам карэта яшчэ больш абсунулася ў ваду, павалілася на бок, панна ўскрыкнула. «Руку давай!» Загарлаў Галінскі і ўхапіў такі паланею за таненькую, але моцную ручку, якая толькі што згубіла мехавую рукавіцу і пацягнуў да сябе. Пачакайце ваша мосць, трэба гэта забраць. Паненка адчайна рвалася назад. З вакна тырчалі скрынкі, іх можна было яшчэ лёгка дастаць. Доктары студыёзу застылі каля берага, лішні цяжар на лёдзе адразу павялічваў трэшчыны. «Глядзі на мяне! Паглядзі на мяне!» крыкнуў пана Галінскі, не выпускаючы рукі панны. Паланейка няўважна азірнулася на яго. «Глядзі Кінь гэта ўсё, а выходзь за мяне замуж, мы з'едзем у Амерыку. Князёўна нервова засмяялася. Пан, што, вар'ят? Выходзь за мяне замуж, абвянчаемся сёння ж. Вочы пана Гірвасі гарэлі ў партым агнём. Паланейка істэрычна закрычала, зарагатала: "Вар'ят!" вар'ят, дакладна вар'ят. Пан забыўся, я нядаўна пасадзіла яго ў турму і абакрала. Я на вачах пана цалавалася з іншымі. Я, я атруціць магу. Ці пан хоча адпомсціцца? Нават калі ты ўсадзіш мне ношу сэрца, я толькі пацалую тваю руку, пракрычаў пана Галінскі, нібыта яны знаходзіліся на розных берагах. І прагучэла так, што немагчыма было не паверыць. Слова гонару, я адмаўляюся ад твайго пасагу, не вазьму ні пярсцёнка, ні ламанага граша хопіць з нас майго майна. Мне патрэбная толькі ты, такая, як ёсць, смелая, хітрая, адчайная і вясёлая. Табе спадабаецца ў Амерыцы, там нікога не дзівіць высакародная дама, якая гойсае на конях і трапна страляе. З індзейцамі ваяваць станем. Паланейка у адчаі азірнулася на карету, якая амаль пагрузілася у ваду. Зладно выгукнув пан Гервасій. «Покінь! Я адмовляюся від своє частки здобичі, адмовся й ти. Нехай нікому не достанеться проклятое ангельське чаровництво. Діля тебе я забудуся на доручення свого пана, забудься і ти на своє, но...» Панна розгублено поглядала то на карету, скринки були ще бачні, ще можна було дотягнутися, Та на пана Гірвасія, чиї ноздри роздімаліся, як у шалі бойкі, а у вачах гарив вясёлы адчай. Вада падпаўзала да самых боцікаў панны, як цёмная холодная смерць. Вусны паланыкі дрыжэлі, і пранціш ніколі не бачыў яе такой падзіцячы бездапаможнай. «Но, но, но, золотка маё, рашайся, ці табе за цуглянай жыць, хай тыя цуглі залатыя, а? Эльвіцы патрэбны леў!» «Таксама мне леў знайшоўся у беларускім лесе», – скрозь слёзы усміхнулася панна. «А не баіся, што і цябе, як Дмітрая Сангушку, дагоняць з радавітай нявестай і заб'юць?» Галінскі страсянуў рудымі пасмамі. Хо! У сангушкі была шлюбная ноч, глыток волі і каханне ў вачах ягонай адзінай жанчыны. Ты думаеш, мне гэтага мала, каб расплаціцца жыццём, га? І колькі б нам часу не дасталося, мы не засумуем разам, мая панна. Ого, хе -хе, свет ходарам заходзіць лёд под нагамі затрашчаў, карета адправілася вазіць дачок вадзянога караля. А панна Паланай апынулася ў абдоймах пана Ервасе. Вырвіч дрыжачай рукой намацваў шаблю, але лёднік рашуча прытрымаў яго. Два абліччы, злітыя ў шалёным, жарсным пацалунку, расплываліся ў вачах студыёзуса, а потым пан Нагалінскі падсадзіў паланейку на каня, ускочыў сам. «Стой!» – пракрычаў пранціж, здушваючы адчай. «Ха! Вызваліць пані Саламею!» «У пана Баўтрамея лёдніка ёсць на гэта ліст!» прокричала панна Багінська. «Бывайте!» Прантіш глядзеў услед вершнікам. вершникам. табурацца. Тая жарсць, тое каханне, якія раптам перад ім адкрыліся, абязбройвалі ягоны гнеў. Ці змог бы ён так учыніць, як пан Гервасі? Ці было каханне пранціша вырвіча да панны Паланэі Баінскай гэткім жа ўсемагутным, калі даруецца ўсё гэткім жа бескарыслівым? Пранцішу патрэбная была ўсё ж менавіта княжна багінская, сястра прэтэндэнта на трон, бліскучая прыдворная дама і магнатка, сувязь з якой узвысіла б яго ў вачах мітуслівага свету, узняла б на вяршыні жыцця. Гэта быў ягоны асабісты прыз. Ягоная фартуна. А пан Ервасі нават пайшоў супраць волі князя Караля Радзівіла, якога абагаўляў і гатовы страціць усё, абы з ім была адчайная кабета, жонка, сяброўка і каханка, якая зможа гойсаць з ім на конях па прырыях, плысці праз акіяны, біцца, мірыцца, кахацца, піць жыццё нагбом, не скардзячыся і не скараючыся ніколі. Música што безнадзейна прайграў. На плячо студыёзуса лягла рука доктара. Калі не пазабіваюць адно аднаго, будуць жыць шчасна. Знайшліся абое рабое. Гэта былі жорсткія словы. Але Баўтрамей лёднік быў не толькі доктарам, але і добрым хірургам. Скальпель ягоны над хворым целом николі не дрыжэў, доўга прымерваючыся, адразу разразаў, выдаляючы пухліны і выпускаючы гной. А раны загаіць справа часу. Нават ментальная медыцына тут бяссілая. І што мне далей? прошептав студіозус. Жить, хлопча мой. вайна нарэшце завяршылася. Па дарогах Еўропы яшчэ соўгаліся банды марадзёраў, але Бог быў літасцівы да двух ліцвінаў. Даставаць шаблі давялося толькі аднойчы, каб на лясной дарозе адпалохаць рабаўнікоў. Але тыя нядаўнія сяляне са спаленай вёскі адразу ж разумна схаваліся ў гушчар. Ехаць стараліся не паўтараючы ўласныя сляды. Наслядзі ліш па дарозе ў ангельшчыну парадкам. Але давялося ўчуць, што у тамашоў прыйшла чума. І горад спусташыла так, што хоць ідзі выбірай вольныя дамы дасяліся. А ў другім месцы, распавялі пра цудоўны цмокаў фэст, які рыхтуецца ў слаўным горадзе дракошчыне. Цмок там жывы здаровы, малады, рыкае, зямля трасецца. Толькі трэба сабой поўны вацок грошай мець. Дорага каштуе на тым фэсте пабываць, пабаляваць. І зразумела, што Усю дарогу прафесор Лёднік ганяў студыёзуса, які прагуляў летні паўгады лекцыі па ўсіх прадметах, дыплом жа атрымліваць. А потым вырвіч пабачыў яшчэ адно каханне, не ягонае – калі з брамы кляштара выбегла танклявая жанчына у цёмнай сціплай сукенцы падобнай да мнішаўскай, але з тварам такім гожым, хаця і змучаным, што думалася пра каралеву альбо сельфіду і кінулася на грудзі доктару баўтрамею лёдніку і гладзіла тонкімі пальцамі ягоны худы твар, нібыта хацела сцерці з яго стому. Лёднік цалаваў яе, нібыта ратаваўся. плакала ад шчасця і ад жалю, прыкмячаючы усе новыя незаўважныя чужому воку сляды, якімі пазначыў нялітасцівы лёс яе мужа падчас неверагоднай вандроўкі. Вось паглыбіліся. Вось Паглыбілася зморшчына, з'явіўся сівы волас, дадалася драпіна, цалавала ягоныя далоні са слядамі ад жалезных дзідаў. Паслухай, Саламея, я мушу прызнацца. Падчас падарожжа са мною здарылася. Я не ўтрымаўся. З цяжкасцю падбіраючы словы, пачаў лёднік. Франціш адразу здагадаўся, што рыхтуецца споведь наконт Пандоры і чараўніцкай спакуса ў Тамашове. Не, гэты доктар усё-ткі дзівак. Але мудрая Саламея прымусіла мужа змокнуць, паклаўшы вузкую даланю на ягоныя вусны – Усё, што з табой здарылася дарогай, усе спакусы, усе няшчасці не маюць значэння, калі ты зноў са мной. Няўжо ты думаеш, што я не падзялю з табою ўсё? Не зразумею, не дарую дурненькі. Ды няхай бы ты вярнуўся да мяне ў абліччы крыважэрнага цмока, я пазнала б цябе і прыняла. Чакай. Чакай, чакай, я адчуваю, што тут на тваёй левай руцэ у цябе таксама рана баліць. Францішу таксама дасталося радасці і ласкавых слоў, а потым пані Саламея зазірнула ў вочы студыёзуса. А што здарылася з панам вырвічым? Яго наймость перанёс нейкую сур'ёзную страту? Можна сказаць, так, мякка адказаў замест пранцішы лёднік. Першае расчараванне у першым пачуцці. Саламія спачувальна дакранулася да пляча студы Йозуса, які пастараўся прыняць ганарысты выгляд. Яшчэ чаго, яго будуць шкадаваць з разбітае сэрца за тое, што выбралі не яго. Але пані Саламія прамовіла толькі. Калі прыйдзе сапраўднае, тваё, хлопчык, ты яго не ўпусціш, ні завошта, павер я цябе ведаю у цябе хопіць сілаў і пранціш вырвіч знайшоў сілы усміхнуцца у шчасце Баўтрамея лёдніка. Гэтымі дукатамі не прынята перакульваць, як куфлі з няякасным півам. Залатыя дукаты прынята пералічваць, любавацца іх уладным спакусным бляскам, перахоўваць, прыкідваць, на што патраціць. Але доктар Баўтрамей Лёднік куферак з прыгожай разьбою, з накладным залатым вензелем, з каронай, менавіта перакуліў, І дукаты пакрыўджана раскаціліся па стале са звонам, спатыкаючыся аб хімічныя прылады. Фауст, не гарачыся, пагладзіла мужа па спіне пані Саламея. Ну, шпурнеш ты гэтыя манеты, па тваім выразе ў дыпламатычную пысу князя Рапніна, нажывеш яшчэ аднаго магутнага ворага, што далей? Лепш аддай гэтыя грошы на царкву. Як ты не разумееш, бушаваў лёднік. Ён жа прыслаў мне нібыта плату за тое, што я па ягонай замове абдурыў двух магнатаў, адцягнуў іх увагу ад барацьбы за трон, каб я ўдзельнічаў у палітычных інтрыгах, ды яшчэ так. А, ганьба! Доктор знервавана захадзіў па кабінеце. «Баутрамей, не пераацэньвай сваю значнасць», – сурова сказала Саламея. Зморшчынка пазначылася паміж яе чорных выгінастых бровў. Праўдзівы мужчына што заўгодна зрабіў бы, абы на гэтым дасканала гожым абліччы не з'яўлялася такіх зморшчынак. Праўда, пасля свайго зняволення ў кляштары, пра якое яна ўспамінаць не любіла – прыступы тугі час ад часу находзілі на жонку доктара. Няўжо ты думаеш, што так ужо істотна паўплываў на палітычныя падзеі, утварыў, так бы мовіць, гістарычную шкоду? Па-першае, без цябе б нейкую інтрыгу прыдумалі. Па-другое, ты што, лічыш, ягоная мост князь Радзівіл сядзеў і чакаў твайго вогненнага мяча? Па-другое, ды ад яго на кожным соміку ледзь не сцены рушыліся. Упэўнена, ён з загулянкамі ды з засяданнямі не ўспамінаў пра заморскую экспедыцыю, васковую ляльку цуда зброю. А князь Багіцкі, няўжо каб ты не выправіўся за мора, ён быў бы смялейшы, больш удачлівы? Не думаю. А па-трэцяе, ты дзейнічаў дзеля ратунку сваіх бліжніх, а значыць дзеля адзінаправільнай мэты ў часы палітычных карагодаў. Радзівілы і багінскія на цябе забыліся, князь рапнін задаволены, Ды гэта проста цу, ты ведаеш што? Саламія лёгенька пацалавала мужа ў шчаку. Забудься на сваё падарожжа, як на страшны сон. сюды, тужліва прамовіў лёднік і павярнуўся ў той кут кабінета, дзе стаяла на палову разабраная скрыня. А ў скрыні сядзела васковая пандора. Ніхто з хатніх не мог уцяміць, хто і навошта яе доктару вярнуў. Верны слуга Хвелька толькі хрысціўся спалохана ды патеры мармытаў, калі апынаўся побач з шатанскім аўтаматам – Лёднік падышоў да лялькі, задумліва дакрануўся да яе бела-ружовага твару, акрэсліў пальцам абрыз брыві, правёў па шчаце, як бы лашчачы. Яна і ў жыцці такая ж прыгожая, ціха папыталася Саламея. Доктар уздрыгнула такой праніклівасці жонкі і прамарудзіўшы стрыман адказаў, не азіраючыся: "Яшчэ прыгажэй" Воск не перадае характар, уладнасць, жорсткасць, наіўнасць, вар'яцкае спалучэнне. Саламея сціснула рукі, але наважылася на пытанне: « Яна закахалася ў цябе, Бутрым адвярнуўся ад лялькі, якая пазірала ненатуральна вялікімі шэрымі вачыма на партрэт галена, быццам прыкідвала ці не варта і гэтага славутага доктара далучыць да сваёй світы. Яна пагулялася мною. Такі быў капрыз асобы каралеўскай крыві. Можа быць, апошні капрыз у яе жыцці яна загінула пані лёднік сутаргава ўздыхнула, абняла мужа за плечы, прыхінулася да яго вінавата прыгорбленай спіны. Дарагі, не пераймайся. Прыхамыці радавітых асобаў нам добра знаёмыя. шановныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя